знати? запитав вірша і знову схилився над графіком. Було видно, що ця розмова його мало обходила. Він працював, працював як скажений. Він знав, що тільки так може чогось досягнути. Знав і те, що своєю працьовитістю викликає в декого роздратування, в того ж таки вечірка, ще кількох колег але в більшості пошану. Клава дратувалася не через те. Всі вони користали його пам'ять і його працьовитість. Ірша часто приходить раніше, готує вихідні дані і зробить потрібні розрахунки, і принесе необхідну літературу, що й кожному вкаже на окремому аркушику сторінки. Недарма їхній сектор ставить всім приклад всю цю роботу ірша повинен вимагати від них. Він і вимагає, але насамперед власним сумлінням і акуратністю. Вона чіплялася до нього з чисто жіночої цікавості та знудіги. Щось її дратувало в начальникові. Вона не претендувала на його залицяння. Чимось хотілося його підштрикнути. Вігнати в фарбу. О, то було дуже втішно, як він червоніє, дуня. Погано, переконано сказала. Я не винуватий, що в мене такий склад пам'яті, мов би виправдовувався Ірша. Он академік Черничкін цитує по пам'яті весь курс експериментальної фізики, який сам написав. Попробуйте коли-небудь процитувати один свій абзац. А лазити по довідниках велика трата часу. Правильно сказала Ірина. Я не соромлюся признатися, що заздрю Сергієві. У нас усі звертаються до нього, як до ходячого кіндівода. Так жартома на виворіт називали вони довідник бредливо викривила красиві соковиті губи клава. Ходячий довідник. Ти б поклала на ніч під бік ходячий довідник, зримувала. Клаво. гукнула Ірина. Грубо? Клава стинула плечима. А що я маю молитися на нього? Вона хвильку помовчала, зітхнула і мовила вже зовсім інакше мов би співчутливо і трохи з жалем. І як під оті русі патли за такий короткий час набилося стільки мерзоти, і чого хоч трохи її не витіснило щось інше. Наприклад, Іршай далі креслив, на обличчі блукала іронічна усмішка. Футбол, дівчата в нейлонових купальниках. Оті самі човни, як їх, байдарки чи хоч підкидний. Я граю в шахи. Бачила, як ти граєш. Виграв раз у шефа, а тоді три дні трусився з переляку, як цуцик. Ірина тихенько засміялася, а Ірша опустив голову ще нижче. І він і Ірина давно здогадувались що клава має насолоду від отих кпинів, але він так і не зміг нічого їм протиставити. Аби якось уникнути їх, багатодумно поморщив чоло, показуючи всім своїм виглядом, що працює. Але клаві було чхати на його багатодумність. Вона посиділа за столом ще кілька хвилин. Смачно аж хруснули суглоби потягнулася налитим жіночою стилою тілом, різко покликала Сергію. Що? Скажи мені, якось скрадливо, але ніби й щиро почала клава. Що було б, якби ти ось такої тихої осінньої днини зустрів у лісі на самоті, на стежці до по коліна листя, ось таку, таку, як я, жінку? Яку?